не уявити відтепер Тура Баллона в домовині. За годину до операції Джон Сміт глянув на лампочки і сказав, а що буде, як раптом припиниться Буран? Буран застав нас учора в дорозі, коли до бази лишалося ярдів 500. Він і досі гуркотів за вікнами. Але ми про всяк випадок протерли і позасвічували всі наші гасові ліхтарі. Коли я заглянула до Тура, він взяв мою руку і поклав собі на чоло. Воно було гаряче й вогке, а зіниці часом спалахували червоним вогнем. Я сказала, все буде гаразд. А сама була зовсім цього непевна, і він усе збагнув. Коли бувало особливо важко, я брав лижі і збирався на гору мос, а влітку починав зносити під паркан каміння. Тепер не маю навіть лиш. От цих слів мені стало млосно. Я почала гарячково гладити його по чолі і щоках. Він заспокоївся і проказав зовсім тихим голосом Кет, принесіть мені віскі. Коли його поклали на стіл, Тур був зовсім непритомний. Я стала в узголов'ї і знову почала гладити його по чолі і щоках. А коли забувала, нажахана видовищем на протилежному кінці, турбалом розплющував очі і благально дивився на мене. До горла мені підступав болісний клубок. Я плакала і гладила нещасного по обличчі. Пляшка віскі зовсім не приспала його. Розділ 22 Нарешті сонце зійшло. День 1 серпня видався ясний і порівняно тихий. Небо на півночі стало прозоро голубим, наче Антарктида свідомо готувалася до цього урочистого моменту. Зустрічати сонце вийшли всі. У приміщенні залишився тільки Тур Баллон, та ще Пінгін Бенедикт, який тепер не відходив від ліжка хворого. Перед 12 годиною на півночі погасли навіть найяскравіші зірки, а о 12-й над невидимим звідси океаном спалахнув різкий промінь. Булат відчував, що ребра його ось ось розірвуться, а серце випорхне з грудей. Промінь швидко пригасав і коротшав, незабаром зовсім зник. А на півночі знову обережно заблимала перша зірка, поставивши крапку після першого дня. Антарктида наситилася сонцем. Ото й все, сказала Кетрін. Одна хвилина дня і 24 години ночі. То був невеселий парадокс. Усі розчаровані попленталися додому. Тур спав день ніч виснажений операцією та безсонням останніх тижнів, а коли прокидався і з очей його сходив сонний туман, бачив білого пінгвіна. Бенедикт майже по-людському радів, заглядаючи йому в обличчя червоним оком, Тур кволою рукою гладив його по спині і по голові, і це викликало в птаха спалах бурхливої радості. Він вихитувався до краю каюти і схвильовано кричав. На базі вже знали, що прокинувся Тур. Але цього разу, коли люди увійшли, Бенедикт лише вистромив з каюти голову. І Він підпускав до Тура Жака Антуана та місіс Кет, найближчих сусідів. Інші мали право дивитися на хворого здаля. І найбільше від усіх зненавидів Джона Сміта, і то не була підсвідома неприязнь чи інстинктивний страх. Коли Маорієць влаштувався робити хворому перев'язку, Бенедикта витурювали на двір. Просто дивно, сказала Кет, коли Тур нарешті отямився, хоч в очах його ще був сонний туман. Цей птах до вас прив'язався на вірний пес. Кукса гноїлась, і температура у хворого трималася на 38